Peta teus gret hi aio? Man bet res, lenne meus un tom, na te? Mezo be bar sine. Peus an film teus gwellet? Shining. Apenons teus karveze, skri juse neke? Gau, skri jus warhe, me made meus tra. Peta teus gret hi aio? Man bet res, lenne meus un tom, na te? Mezo bet bar sine. Peus an film teus gwellet? Shining. Apenons teus karveze, skri juse neke? Gau, skri jus warhe, me made meus tra.